بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما الواو فتحذف من مضارع الفعل الذي على يفعل بكسر العين ومن مصدره الذي على فعلتين إلى الآخر Evet, e, İzzi'den 26. dersimize geldik. Mu'tel kısmına gelmiştik. Mu'telden de önce mu'tellül fah yani misal mu'tellül fah yani misal e, kısmını okuyoruz. Şimdi de misali vavi. Tabi misal de şimdi e, misal fiil neydi? Faül fiili harfi illet olan. Faül fiili. Bu faül fiilde ya vav olur ya da ya olur. Elif hiçbir zaman olamaz. Çünkü elif faül fiilde gelemez. Elif her zaman sakindir. İptida bis sakin. Yani sakin ile başlamak ya muhaldır ya da zordur. Onun için e, faul fiil hiçbir zaman elif olamaz. Hiçbir zaman elif olamaz. Faul fiil harfi illet olursa ya vav olur ya da ya olur. Eğer vav olursa ona misali vavi diyoruz. Eğer ya olursa ona misali ya'i diyoruz. Yani misal da iki kısma ayrılıyor. Mütellerden misal iki kısma ayrılıyor. Misali vavi, misali ya'i. Şimdi önce misalul vaviyi okuyoruz. Misalul vavi. Emmel vavu. Vava gelince fetuhzefu hasfedilir min mudari'il fi'lillezi ala yef'ilu. Yef'ilu sigasında olan yef'ilu vezninde yef'ilu kalıbında olan fi'li mudari'den vav hasfedilir. Yani misali vavi bir fiil. Mudari'e eğer yef'ilu kalıbında ise yef'ilu vezninde ise ondan faül fiil olan vav hasfedilir. Atılır yani. Evet. Emmel vav fetuhzafu min mudari'il fi'li lezi o fiil ki ala yef'ilu yef'ilu veznindedir. Bi kesril ayni aynül fiilin kesresiyle. Ve min masdarihi ve onun maslarından da atılır. Ve min masdarihi vav maslarından da atılır. Ellezi o maslar ki ala fi'letin fi'letun sigasındadır. Fi'letun. Bu kalıpta olan mastar bakın fe'lun veya fe'letun veya e, o diğer kalıplarda yani fi'letun kalıbında. Fi'letun kalıbında olursa ondan vav atılıyor. Ve tuslemu sağlam bırakılıyor. Ve tuslemu sağlam bırakılıyor. Fisairi diğer. Fisairi diğer sair tasarifihi diğer çekimlerinde fisairi tasarifi diğer tasriflerinde, diğer çekimlerinde vav olduğu gibi bırakılıyor. Fetekulu ve sen dersin. Mesela ve'ade yev'idu olması gerekirken yef'ilu ve'ade yev'idu darabe yadribu babındandır. Yani ikinci babtandır. Ve'ade yev'idu yev'idu da vav'ı atıyoruz. Çünkü ne dedi? Dedi ki vav yef'ilu kalıbından atılır yani misali vavu yef'ilu kalıbına gelirse vav atılır. Va'ada yev'idu oluyor. Va'ada ya'idu. Oradaki vavı atıyoruz. Yev'idu. Vavı attık mı ne olur? Ya'idu olur. Ya'idu. E, va'ada ya'idu ideten. Nasra yansuru nasren gibi. Veya daraba yadrubu darben gibi. Va'ada ya'idu ideten. İdeten de maslardır. E, tabi darbe yadribu darbene benzetmem yani madi mudare maslar peş peşe gelmesi cihetiyle yoksa e, tıpkı benzeme yok. İdeten vi'detun sigasındadır. Bakın vi'detun kalıbında. Fi'letun. Bakın fi'letun vi'detun. Fi'letun vi'detun. Ha ne dedi? Fi'letun kalıbına gelirse bu misali vavi evet misali vavi fi'letun kalıbına gelirse vav atılır idetun kalır. Yani siga vezin olarak da fi'letun oluyor iletun. Dikkat edin. Fi'letun oluyor iletun. Tabi bu vi'letun vav'ı attığımız zaman ayn sakin ya. Ayn sakin olduğu için vav'ın kesrasını ayna veriyoruz. Vi'letun vav'ın kesrasını ayna veriyoruz. Vav'ı atıyoruz. İdetun oluyor. Evet. Fetekulu sen dersin va'ade ya'idu ideten. Va'ade va'd etti. Ya'idu va'd eder. İdeten va'd etmek. Ve va'den diğer mastar. Bir fiilin birden fazla mastar kalıbı olabilir. Mesela katele yukatilu mukataleten ve kitalen ve kitalen. Bakın mukatele mastar, kital mastar, kital mastar veya dahrece yudahricu dahreceten ve dihracen. Dahreceten mastar, dihracen mastar. Mesela bunun da ideten bir mastar, va'den nasran kalıbında. Aynen nasran gibi va'den o da bir mastar. Dikkat ederseniz va'den kalıbından vav atılmıyor. Çünkü fi'letun vezninde olursa vav atılır. Ama va'den yani fa'len fa'len vezninde olursa vav atılmıyor. Bakın fehuve va'idun ismi failde atılmıyor. Ve zâke mev'udun ismi mef'ulde atılmıyor. Dikkat edin. İşte nereden atılıyor? Yef'ilu sigasında olan mudara'tan bir de fi'letun sigasında olan mastardan atılıyor. Onun dışında dedi ya ve tuslemu salim sağlam bırakılır fi sairi tasarifihi. Diğer çekimlerinde salim olarak bırakılır, sağlam olarak bırakılır, atılmaz yani. Diğerlerinde atılmaz. İşte bakın görüyorsunuz. Nasran kalıbındaki va'denden atılmıyor. Fehuve va'idun ismi failden atılmıyor. Ve zâke mev'udun ismi mef'ulden atılmıyor. Vel emru it. Emirde atılıyor. Niye atılıyor? Çünkü emir mudara'ten yapılıyor. Mudara'ten atılıyor ya. Ta'idudan yapıyoruz mesela. Ya'idu, ya'idan, ya'idune. Ta'idu. Ta'idudan Taidu taidan yaidin ama ondan sonraki taidu. Muhatap. Erkeklerin muhatabı. Taidu. Ta'yı attık. idu kaldı. Sonunu cezmettik. id kaldı. Demek ki vaada vaad etti. Yaidu vaad eder. İdaten vaad etmek. Vaaden vaad etmek. Id vaad et. İd. Tabi çekimi id, ida, idu, idi, ida, idine. İd, ida, idu, idi, ida, idine. Ve nehyu la ta'id. Nehi de mudara'dan yapıldığı için mudara'ın başına la geliyor. La ta'id. Ve kezalike yine bunun gibidir. Ve kezalike yine bunun gibidir. Ve mika yemiku. Çünkü yevmiku bakın yef'ilu sigasında olduğu için onda da ve mika sevdi manasında. Yemiku sever yevmikudur aslı. Vav atılıyor yemik oluyor. Mikaten de vimkatendir. Vimkaten fi'leten sigasında. Vav'ı atıyoruz mikaten. Vav'ın kesresini mime veriyoruz. Mikaten oluyor sevmek manasında. Evet. فإذا نظمانك أزيلت كسرة ما بعدها أعيدت الواو المحذوفة نحو لم يعاد Şimdi dedi ki yef'ilu sigasında olursa yef'ilu bi kesril ayni dedi değil mi? Vav atılıyor. Peki vavın atılma sebeplerinden birisi de o aynül fiilin kesreli olmasıdır. Mesela yev'idu, yev'idu. O aynın kesreli olması. Aynül fiilin kesreli olması. Veya yevmiku. Buradaki mimin kesreli olması. Yani aynül fiilin kesreli olması. Sebeplerden biri bu. Peki bu sebep gidince ne olur? Bundan dolayı atılmış. Bu sebep ortadan kalkınca vav ne olur? Geri gelir. Vav kimin yüzünden gidiyor? Bu kesra yüzünden gidiyor. Yef'ilu sigasında olduğu için vav gidiyor. Aynül fiil kesreli olduğu için vav gidiyor. Peki o kesra geri, geri gelirse ne olur? Şey o kesra giderse vav gelir. Kesra giderse vav gelir. Çünkü vav kovan kesredir. Kesra e, gittiği zaman vav geri gelir. İşte onu söylüyor. Feiza ne zaman ki feiza ne zaman ki uzilet izale edilirse, giderilirse Uzilet yani izale edilirse, giderilirse kesretu, kesresi. Neyin kesresi, neyin esresi? Ma ba'diha. Ma ba'di yani vav'dan sonraki harfin kesresi. Bakın yevmiku vav'dan sonraki harfin kesresi veya yev'idu vav'dan sonraki harfin kesresi yani aynül fiil. Çünkü vav faul fiil ya. Vav'dan sonraki kesre aynül fiildir. Evet, vav'dan sonraki kesre yani aynül fiilin kesresi. İşte ma ba'diha yani ma o şeyin kesresi ki badi vav'dan sonra geliyor. İşte o aynül fiilin kesresi izale edilirse o zaman uidet iade edilir, iade edilir, geri getirilir. El vavul mahzufetu hasfedilmiş olan vav. Mahzufetu yani hasfedilmiş, atılmış olan. Vav, o vav geri getirilir. Uidet iade edilir, geri getirilir. Nahvu örnek mesela. Şimdi binay meçhul mesela yev'idu orada atılıyor. Ama yu'adu dikkat edin. Binay meçhul yaptığımız zaman yu'adu. Aynül fiil ne oluyor? Fethali oluyor. Hani binay meçhulda aynül fiil fethali olması lazım. İşte orada vav geri geliyor. Bakın nahvu lem yu'at. Lem yu'at. Vav'dan sonraki kesre gitti yerine fetha geldi. O zaman vav geri gelir. Yani ya'idunun meçhulünü yu'ad yapamıyoruz. Dikkat edin. Vavsız yapamıyoruz. Çünkü o aynül fiilin kesresi meçhulda gidiyor. Fetha geliyor. Fetha geldiği için vav geri geliyor. Vav o kesre yüzünden gitmişti. O zaman vav geri geliyor. Nahvu lem yu'ad vaad edilmedi manasına geliyor. Vaade vaad etti. Ya'idu vaad eder. Yu'ad vaad olunur, lem yuad vaad olunmadı. Evet. Ve tesbutu sabit kalır fi yef'alu. Yef'alu sigasında sabit kalıyor. Bakın fi yef'alu bi fethil ayn. Eğer fiil yef'alu kalıbındaysa yani mudari'i yef'alu olarak geliyorsa vav sabit kalıyor. Ve tesbutu fi yef'alu bi fethil ayn. Aynın fethasıyla yef'alu babında gelirse sabit kalıyor. Kevecile yevcelu. Bakın vecile yevcelu. Faile yef'alu kalıbında olduğu için Vel emru icel. Vel emru icel. Aslında emir ne olması lazım? İyücel. Dikkat edin. Emrin İyücel olması lazım. İyücel. Vecile yevcelu. Tevcelu'dan yapılır emir. Tevcelu ta'yı atıyoruz. Hemze-i vasıl getiriyoruz kesreli. Çünkü aynı fel fethali olduğu için gelen hemze-i vasıl kesreli olması lazım. İyücel. Peki niye İyücel ya oldu? Vav niye yaya çevrildi? Kulibetil vavu kalbedildi, çevrildi. Kulibet El vavu vav çevrildi. Ya en vav yaya çevrildi. Li sukuniha vav sakin olduğu için vav sakin ve inkisari ma kabliha ve ma kabli vav'ın bir önceki harfi de kesreli olduğu için. Bu bir genel kaidedir, genel kuraldır. Vav sakin olsa, ma kabli kesreli olsa her zaman o vav yaya çevrilir. Dikkat edin. Vav sakin olsa, ma kabli kesreli olsa o vav her zaman ya harfine çevrilir. İşte ivcel oluyor icel. Emir bu şekilde oluyor. İcel. Evet. Vecile korktu, yevcelu korkar. Vel emru icel, icel yani korku. Kulibet çevrildi. El vavu vav ya en yaya çevrildi. Li sukuniha vav sakin olduğu için ve inkisari kesreli olduğu için ma kabliha. Ma kabli bir önceki harfi de kesreli olduğu için. Fe in indamme ma kabluha bakın fe in eğer indamme dammeli olursa ma kabluha vavun ma kabli dammeli olursa adetil vavu o vav geri gelir. Yani o yağın ma kabli dammeye dönüşürse o ya tekrar vava dönüşür. Vav tekrar geri gelir. Adet geri döner. Ade döndü manasındadır. Tay tenisedir o adet. Adet geri döner el vavva. Ve tekulu dersin ya zeyducel. Bakın dikkat edin. İceldir emir o hemzeyi vasıl yap. Ondan önce bir kelime gelip bitiştiği zaman o hemzeyi vasıl artık okunmuyor. Mesela ya Zeydun sur gibi. Ya Zeydu ey Zeyd. Ya Zeydun sur. Ya Zeyd ey Zeyd yardım et. İşte o hemze-i vasılın fonksiyonu orada bitiyor. Hemze-i vasıl okunmuyor. Ya Zeydun sur gibi. Burada da ya Zeyducel. Ya Zeyducel. Orada Zeyd'in dalı o ya ile bitişir. Ya Zeydücel demiyoruz artık o yayı tekrar vav'a çevir. Çünkü vav niçin yaya dönmüştü orada? Makabli kesreli olduğu için. E şimdi makabli dammeli. Zeyd'in dalı dam dammeli. Ha makabli dammeye dönüştüğü için o vav tekrar geri geliyor. Ya zeyducel okunuyor. Tulaffazu telaffuz edilir bil vavi. Vav ile telaffuz edilir. Ve tuktebu bil ya'i. Ama ya ile yazılır. Çünkü makablinde yine hemze-i vasıl var ya. Kesreli hemze-i vasıl var. He, e, e, ister, mesela bir insan isterse şöyle de okuyabilir. Ya zeydu durar ya Zeydu bitiştirmez. Durar. Ondan sonra icel der. Onun için o ya yazılır. Orada ya yaz. Hemze-i vasıl sürekli orada olduğu için o ya olarak yazılır ama bitiştirdiğin zaman ya Zeydu cel okursun. Okumada vav okursun ama bitiştirmediğin zaman yine icel dersin. Ya Zeydu icel dersin. Ama bitiştirdiğin zaman ya Zeydu cel dersin. Vav olarak okursun. Tulaffazu telaffuz edilir bil vavi. Vav ile telaffuz edilir. Ve tuktabu yazılır bil ya'i ya ile yazılır. Evet. Buraya kadar dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. أما الواو فتحذف من مضارع الفعل الذي على يفعل بكسر العين ومن مصدره الذي على فعلة وتسلم في سائر تصارفه فتقول وعد يعد عدة ووعدا فهو واعد وذاك موعود والأمر عيد والنهي لا تعيد وكذلك ومق يمق مقة فإذا أزيلت كسرة ما بعدها أعيدت الواو المحذوفة نحو لم يوعد وتثبت في يفعل بفتح العين كوجل يوجل والأمر إيجل قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فإن انضم ما قبلها عادت الواو وتقول يا زيدوجل تلفظ بالواو وتكتب بالياء